աշխարհակղական զարգերակ։ Մեկնաբանում է Դավիթ Բաբայանը։ Բարև ձեզ թանկագին բարեկամներ, սիրելի ունկնդիրներ, եթերում աշխարհակղական զարգերակն է։ Վերջի մի քանի օրերին հետաքրքիր զարգացումներ տեղ ունեցան թե մեր տարածաշրջանում, թե նրանից դուրս։ Մենք բոլորս քաջատեղյակ ենք, որ Երևանում տեղի ունեցել ծանրամարտի համաշխարային մրցումները եւ այնտեղ Թուրքիայի մարզիկները նվաճել են ոսկե մեդալ։ Իհարկե, սպորտը մնում է սպորտ եւ քաղաքականացնելը այն ճիշտ չէ, բայց Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը եւ առաջի փոխնախագահ նաեւ իր տիկին Մեհրիբան Ալիևան շնորհավորել են թուրքական մարզիկներին նշելով, որ դա նաեւ Ադրբեջանի հաղթանակն է, դա համայն թուրք ժողովրդի, թուրքախոժ աշխարհի հաղթանակն է, այսինքն ամեն ինչ քաղաքականացվում է։ Այ մարդ ինչ կապ ունի սպորտը եւ Ադրբեջանի եւ թուրք ժողովրդի կամ թուրքախոր ժողովրդների հաղթանակը։ Սպորտը մնում է սպորտ։ Նույնիսկ հին ժամանակներում օլիմպիադաները եւ տարբեր սպորտային մրցումները կազմակերպվում էին ինչ որտեղ մեղմելու քաղաքական, ռազմաքաղաքական իրավիճակը, բայց երբ որ հասարակությունը լծված է ատելությամբ, նույնիսկ ամենա թվում է թե չքաղաքականացվող ոլորտը դառնում է քաղաքականության զոհը, այդպես կարելի ասել։ Ասեմ, որ նաև այլ ոլորտներ են նույնպես քաղաքականացում, Ադրբեջանում մեծ շուկով բեմադրել են ուդի ժողովրդի Սուրբ Զատիկի տոնակատարությունը։ Հետաքրքիր բան է իհարկե մենք բոլորս գիտենք, որ ուդիները դա աղվանքի, աղվանական այդ ցեղերից մեկն են, որոնք մինչ այժմ պահպանել են իրենց ինքնությունը, իհարկե Ադրբեջանում ճնշվում են, մեծ մասը թողել հեռացել Ադրբեջանից եւ այսպես Կուտկաշենում, որը հիմա կոչվում է Գաբալա, իրականացել այդ բեմադրությունը, նույնիսկ տեսնում ես իրենց եկեղեցին, դա նույն հայկական եկեղեցին է, իմիջալոց միջև վերանորոգումը եղել են հայկական գրառումներ այնտեղ, ամեն ինչ ոչնչացվել է եւ հիմա ցույց են տալիս, որ ուդիները զատիկ են տոնում, բնական է սա օգտագործում են նաեւ որպիսի Արցախի օկուպացված տարածքների վրա նույն ուդեական քարտը խաղացնել։ Այսպիսին է իրավիճակը, որին պետք է ճանոթ լինենք եւ հասկանանք ինչ է կատարվում։ Ակտիվ քաղաքական քայլեր է աշխարհակական ձեռնարկել նաեւ ԱՄՆ-ն։ Այսպես պետ քարտուղար Բլինկենը այցելել է Վիետնամ։ Քննարկել են երկու երկրների հարաբերությունները ընդգծվել է, որ Վիետնամը կարևոր դերակատարություն ունի հարավարևելյան Ասիայում, բնական է, որ այս քայլը եւ Ամերիկա-Վիետնամական մերձեցումը ուղղված է նաեւ անմիջականորեն Չինաստանի դեմ, որովհետև նաև Վիետնամը համարվում է այսպես պատմական Չինաստանի մրցակիցներից մեկը, նրանց հարաբերությունները այնքան էլ բարվոք չեն, թեպետ վերջի տարիներին բարելավել են, բայց այնուամենայնիվ ԱՄՆ փորձում է այդ քարտը եւս խաղացնել։ Հետաքրքիր է նաև Չինաստանի պաշտպանության նախարարի այցելությունը Մոսկվա։ Շատ ջերմ մտորտում է անցել, ասեն որ նորանշանակ նախարարը Լի Շանֆուն մի քանի ամիս է որ ստանձնել է իր պաշտոնը եւ առաջի այցը արտասահմանյան կատարել է Ռուսաստան։ Նա նաեւ նշել է, որ Սի Ցզինպինը Չինաստանի ղեկավարը նույն պես իր առաջի արտասահմանյան այցը կատարել է Ռուսաստան եւ վերընտրվելուց հետո նորից Ռուսաստան։ Այսինքն այս նրբությունները շատ կարեւոր են աշխարհակական տենդենսները հասկանալու համար։ Քննարկվել են ռազմական ոլորտում երկու պետությունների համագործակցությունը նշվել է, որ շատ բարձր մակարդակի է գտնում եւ պետք է ել ավելի խորացնել։ Ակտիվ աշխարհակական քայլեր է ձեռնարկել նաեւ Իրանը։ Այսպես Իրանի հետախուզության նախարարության պատվիրակությունը այցելել է Իրաքյան Քրդստան, հանդիպում ունեցել քրդական ղեկավարության հետ Քրդստանի եւ քննարկել են հարցեր կապված Իրաքյան Քրդստանի միջոցով Իրան ներթափանցող հակաիրանական հոսանքների հետ պայքարի խնդիրները։ Տեսնենք ինչքանով է դա հաջողվում, բայց այն որ Իրանը հատուկ ուշադրություն է դարձնում քրդական գործոնին սա միանշանակ։ Այսինքն որ վերջերս Իրանը կրկին փորձարկեց շատ արդիական եւ նոր զինատեսակներ։ Այսպես Սադիդ 365 հրթիռն են փորձարկել, շատ ուժեղ զենքի, ինչպես նաեւ նոր անօթաչու թռչող սարքը որը ընդհանրապես տեղադրվում է նաև, ասենք, ուղաթիրների վրա, եւ այն եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ Իրանը հատուկ երևի առաջնային ուշադրություն է դարձնում հենց ռազմական ոլորտին։ Բավականին ակտիվ էր նաև Թայվանը այս մի քանի օրերի ընթացքում, ասեմ, որ Եվրոմիության մի շարք պաշտոնյաներ եւ եվրոպական մի շարք երկրների ղեկավարներ կոչով դիմել են աշխարհին եւ Թայվանին եւ ասել, որ նրանք Թայվանի կողքին են եւ թույլ չեն տալու, որպիսի Թայվանի վրա Չինաստանը ճնշում գործադրի եւ այլ։ Տեսեք, Չինաստանը նույնիսկ չի էլ հարձակվել եւ չի հարձակվելու Թայվանի վրա բայց իրենք այդպիսի կարծիքներ են հայտնում։ Իսկ 44 օր Արցախը ենթարկվում է ցեղասպանության նման բան երբեք չի եղել։ Նույնիսկ նախորոք ընդհանրապես չեն խոսացել, որ չի կարելի պատերազմի միջոցով հարցերը լուծել։ Նույնիսկ հիմա պաշարման եւ շրջափակման մեջ ենք, որևէ մի պետական այր գրեթե քայլեր չի ձեռնարկում գոնե համարժե գոնե Թայվանի նկատմամբ այնինչ հոգատարությունը որ կա գոնե դրա մի տոկոսը ցուցաբերեն երևի իրավիճակը մի քիչ այլ կլինի չպետք է հուսահատվենք պարզապես հասկանանք որ իրավիճակը այսպեսին է ասեն որ Թայվանում էր նաև Ֆրանսիայի ազգային ժողովի պատվիրակությունը եւ այնտեղ խոսվել է երկու երկրների հարաբերությունների մասին որ Թայվանի վրա հարձակումը կլինի Չինաստանի կողմից։ Ընդհանրապես աշխարհը կփոխվի, սա կլինի մի տարակազմիկ զարգացում, անթույլատրելի այսպիսի հայտարարություններ են այ։ Այս ամենը նախագահ Մակրոնի այցելությունից հետո, որտեղ նա հորդորում էր Չինաստանին ճնշում գործադրել Ռուսաստանի վրա եւ մոտ հարաբերություններ հաստատի վերհաստատի Ֆրանսիա եւ Արևմուտքի հետ։ Եվ մենք տեսնում ենք այսպիսի քայլեր։ Ընդհանրապես աշխարհակահաղականությունը չի սիրում նման շատ կտրուկ 180 աստիճան փոփոխություններ, եւ դա երբեք անպատասխան չի մնում։ Ասեմ, որ նաև հետաքրքիր զարգացում տեղ ունեցավ Սոմալիլենդում։ Հիշում եք, սիրելիուն կնդիրներ, մենք ձեզ հետ խոսել ենք, որ ԱՄՆ ՊԴՊ-ը կոչ է արել Սոմալիլենդին 2022 թվականի նոյեմբերից հետաձգվող նախագահական ընտրությունները իրականացնել։ Եվ այսպես Սոմալիլենդի նախագահը հանդիպում է ունեցել Ֆրանսիայի, Նիդերլանդների, Թուրքիայի, Միացյալ Թագավորության, այսինքն Մեծ Բրիտանիայի, Միացյալ Նահանգների եւ Եվրոմիության պաշտոնյաների մի խումբ պաշտոնյաների հետ եւ ասել, որ նրանք պատրաստ են այդ ընտրությունները մոտակա ժամանակահատվածում իրականացնել։ Այդ հանդիպումը եղել է արցանց։ Այո, որոշ երկրների համար պետք է, կարելի է, որոշ երկրներն էլ այդ իրավունքը չեն տալիս։ Բայց անկախ ամեն ինչից երբեք չի հուսահատվենք, սա ամենակարևորն է, որևէ մեկի վրա չնեղանանք, փորձենք լավ պատկերացնել, հասկանալ իրավիճակը, լինել ավելի պրոֆեսիոնալ եւ դա թույլ է տալու մեզ ավելի էֆեկտիվ աշխատել։ Մնացեք բարով, Աստված պահապան մեր երկրին ու ժողովրդին։ Thank you.